вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у газеты паведамілі пра тое што дзяржаўныя інстанцыі рб запланавалі сабе перавесці цела паэта максіма богдановича з ялты дзе ён памёр і быў пахаваны ў тысяча девятьсот семнадцатым годзе у менск упершыню ідэя такога перазахавання шырока абмяркоўвалася ў беларусі ў пачатку девяностых тады памятаецца думкі рэзка падзяліліся падзеленыя яны і сёння толькі вось сёння ніхто не будзе праводзіць абмеркаванне бо слухаць апанентаў сённяшнія ўлады не лічаць патрэбным хутчэй за ўсё богданович будзе перавезены ў загадным парадку пра што грамадскасць даведаецца пасля зрэшты сама праблема ад гэтага нікуды не дзяецца прынамсі з нашага культурнага кантэксту два стагоддзя Украине светлой, где я умираю у белым доме для синей бухты, я не самотный, я книгу маю с друкарни пана Мартина Кухты. Писал перед смертью хворый на сухоты поэт, якого сябры отправили из Менску на лекование у Ялту. Что думают про вертание тела поэта у Менск сучасные белорусские культурники? Спочатку думка мастерства знауцы Сергея Харевского. У ціхую бязветраную ноч па лілёвых хвалях лігурыйскай затокі да гены падышоў карабель. Ягоныя ветразі, паніклыя ў бязвольнае жалобе, нібы чорныя скрыдлы грэшных анёлаў сцераглі сон генія. Ён вярнуўся ў родны горад таемна, пад мінорныя акорды мора і неба. Геній пакінуў гэты свет далёк ад бацькоўскага дому ля сінія бухты. Нянавіць царквы і людская боязь не дазволілі яму адразу спачыць у сваёй зямлі. Доўгія-доўгія дні і ночы, у спёку і ў дождж, самотны карабель з жаловным грузам не мог прыстаць да берага. Урэшце сябры таемна перанеслі дубовую труну на сушу і схавалі яе ў лёхах замку. Мінулі гады. Геній знайшоў спакой, калі пра яго забылі. Зямля генуе нарэшце прыняла нікола паганіні. А з часам тут паўстаў праўдзівы ягоны алтар, дзе гучыць скрыпка, палаюць свечы і вецер разносіць водар кветак быть прынятым роднай зямлёю ці не найвялікшае чалавечае жаданне з тых што выходзіць за межы штодзённасці тут гэтак званая гістарычная сведамасць выяўляецца не абстрактна а літаральна нездарма людзі яшчэ пры жыцці думаюць пра розныя варыянты сведчання свайго існавання пасля што застанецца а чаго не застанецца білі званы шматтысячны натоўп трыумфаваў зямля вітала сваю дачку у 1910 годзе Да берага дзвіны з бясконца шляху прыплыла чароўная ладдзя. Рака з мошчамі святое афрасінні. Спачала яна пры брамах нябеснае месца ў Ерусаліме у 1173 годзе, адкуль праз пяць гадоў даплыла да Кіева, а з доўгіх вандраванняў вярнулася толькі на пачатку нашага стагоддзя. Ці не з гэтага цудоўнага здарэння, што стала магутнай крыніцаю духова адраджэння краю, зачарпнула і ўся беларушчына. Што магло быць наўзамен? адсутнасць святыні, пустая зямля. Каму патрэбныя магілы? Пэўна, што не таму, хто стварыў нас падобнымі да сябе і даў нам гэтую, а не іншую зямлю. Для праўдзівага хрысціяніна сам па сабе спрахнелы шкілет мала што значыць пасля таго, як праз колькі десяткаў дзён тое, чаму ён служыў начыннем, пакідае наш свет назаўжды. Іншая трактоўка больш надаецца да фетышызму, памятаю, як падчас перазахоўвання братоў Луцкевіча ў вільні на росах нехта абмовіўся, што вельмі ж хацелася мне тутака хоць бы па адной костачцы іх, ад Івана з Польшы і ад Антона з Сібіры. Але сімвалічныя магілы Луцкевічу і францішка Аляхновіча патрэбныя былі тым, хто хацеў прыносіць ім жывыя кветкі і жывы агонь свечак. Гэтак що ў гэтым свеце набыло свой парадак. Беларусь, вільня, герой, кветкі і свечы наша земля место спрчынення гэтаксама тут побач ляжыць велізарная чорная пліта ля якой заўсёды ёсць свежыя кветкі і гараць сотні свечаў на пліце надпіс маці і сэрца сына тут магіла маці пілсуцка куды пазней паводле ягонага запавету паклалі ягонае сэрца азіраючы гэтыя старасецкія могілкі са славутыя літарацкай горкі дзе пахаваны тузін нашай герояў ці распалосна з палякамі літоўцамі за яшчэ не зацягнуліся паціны нашыя помнікі на несапраўдных магілах я думаю а што можа быць больш сапраўдным за гэты алтар памяці і што было б каб іх не было геній прызнаны ці адрынуты па смерці даруе нашчадкам що але ці даруюць нам нашыя нашчадкі адсутнасць нашага аўтарагенію адсутнасць ахвярнага агню свечаў изрезанных кветок. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі падказаў бадай першую важную для нашай размовы думку пра тое, што само па сабе перанясенне костак, калі яно нічым не адухоўленае, гэта ўсяго толькі фетыш. Сапраўды, калі духоўны чын і сумоўе з памерлым геніем ператвараюцца ў тачыненні з косткамі, гэта не адраджэнне, а руціна нездарма да перапахавання расійскай царскай сям'і якое абмяркоўваецца ў гэтыя дні подключана ўся каласальная махіна праваслаўная царквы аднак не будзем шукаць сэнс у гэтым часавым супадзенні і вернемся да максіма богдановича сергей шупа затэлефанаваў з прагі вядомаму літаратурнаму крытыку і рэдактару але сямёнавай вось яе меркаванне цяжка ў беларускай літаратуры беларускай культуры беларускай паэзіі знайсці э, такую сутнасную аналогію беларускаму духу як творчасць максіма богдановича гэта асобая духовная энергія асобы духовны склад асобае літаратурнае быццё гэта эстэтычная бясконцасць Это мова души, высловленная у поэзии, прозе, критицы, мова, якую чують і розуміють люди розных поколенню, розных светопогляду, розного восприятия речаїсності, мастацтва, літератури. Люд наканаваў ему жыццё поза межами Беларуси, але была найвышэйшая истина – у тым каб чалавек што гадаваўся ў ніжнім ногарадзе і ярослаўлі адчуў душу свайго беларускага народа э, пачуў голас свайго народа выявіў у слове думкі і пачуцці зноў такі свайго народа перш наперш і зрабіў іх каштоўнасцю сусветнасць И будет справедливо, коли мы, белорусы, травеньским днем, и снеженьским, и просто у хвилину смутку, и радости, сможем поклониться ему, отчуть его высокий дух, еще раз прочитать его вершы. Так лічыць Алла Сямёнова, а паэт Сяржук Сокала Вуюш у адказ на нашае запытанне сам прапанаваў вершаваны экспромт. Краіне светлай, паэт самотны. Без Беларусі ў доле стыла, ля сіняй бухты, ля хваль грымотных умірае ціха яго магіла. Мне не ўсё роўна, дзе быць па смерці дзе жыць па смерці, як лёс напіша. На Беларусі мой дол адмерці, дзе за бацькамі пустуе ніша. Зразумела, не маглі мы не запытацца і ў сённяшняга куміра спевака Данчыка. Я думаю, што прапанова не дрэнная. Гэта быў бы выпадак, які амерыканцы бы назвалі Паэрик Джастыс, паэтычная справядлівасць, бо по чалавек які пры жыцці не меў магчымасці жыць у беларусі краіну якую ён любіў і якую праслаўляў у сваёй паэзіі хоць пасля смерці апынецца ў ёй і там як кажуць ягоная душа будзе спачываць так павінна быць можа можа гэта і сентыментальна але у Чалавека астанкі павінны знаходзіцца там, дзе ягоная душа пры жыцці знаходзіла прытулак і для Богдановича гэта была Беларусь. Больш таго, знаходжанне магілы Богдановича ў Беларусі дала б магчымасць ягоным суайчыннікам наведаць яе часцей прынесці паклон. Такія чыста сімвалічныя рэчы часамі падсведама вельмі важныя ў сваім уплыве. Вось тут ляжыць геній беларускага народу чалавек застаецца з нейкім нейкім маркерам нечым да чаго ён можа падысці успомніць адчуць сувязь нечым больш абшырным нечым што звязвае яго суайчыннікамі стоячы перад магілай богдановича на беларускай зямлі беларус змог бы адчуць гордасць не толькі за свайго выдатнага продка песняра але і за свой народ і менавіта за сваю беларускасць гэта быў данчык а вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у напэўна, найбольш дасвечаны і зацікаўлены ў тэме нашай перадачы чалавек, дырэктар музея Масіму Богдановича ў Менску Алесь Бяляцкі. Ідэя гэта не новая і маё стаўленне да яе мяняецца з цягам часу. Все гэтыя гады я неяк адслежваю матэрыялы, што робіцца з іншымі вядомымі сламутымі людзьмі ў іншых народаў. І прыходжу да высновы, што людзі ўсё ж такі вобразна кажучы сцягваюць косці сваіх вядомых людзей на э, сваю родную зямлю. У нас у беларусаў, мабыць, можна згадаць і фасіню полацкую, ось якую перавезлі праз столькі гадоў спачатку Кіева, а потым на руках пранеслі ажу сам полацк. Вось, ну палякі тут э, паказваюць таксама яркі прыклад, так што так, э, як бы сама ідэя яна не здаецца мне нейкай кепская, улічваючы тое, што як бы і арыенціры беларусаў апошнія часы змяніліся. Вось, і калі ў крыме раней сотні тысяч беларусаў бывалі за год, то зараз прасцей і мабыць на будучае будзе таксама прасцей з'ездзіць куды-небудзь у балгарыю, Грэцыю, Іспанію адпачыць, чым той самы рым. І на жаль, месца пахавання Масіма становіцца ўжо не такім наведвальным і не такім э, прывабным, якое оно магло бы быць, калі б там было скажам шмат людзей з Беларусій. Таму думка у мяне такая, што перавозіць яго можна. Але самае вялікае самамаральнае пытанне, якое паўстае, і маюць права яго перавозіць тыя людзі, якія знішылі, скажам, тую ж пагоню, якой Максім Богданович прысвяціў свой верш, якія нішаць беларускую мову, якую Максім Богданович э, фанатычна любіў. Э, вось. І гэтае маральнае пытанне на сённяшні дзень, мне здаецца, проста э, пакуль што не вырашана і Таму самая вялікая праблема мне бачыцца ў гэтым. На словах алеся бяляцка думкі апытаных намі людзей падзяляюцца напрыклад паэт алег мінкін ужо адназначна супраць пераносу магілы богдановича ў менск я лічу калі ўзважыўшы усе за і супраць пераноса магілы максіма богдановича з чорнага мора на беларусь атрымліваецца што пераносяць яе нельга Галоўная прычына ў тым, што беларус беларускі народ і беларуская паэзія, літаратура, гісторыя згубіць яшчэ адну прыгожую легенду. Мне здаецца, што міністэрства нашай беларускай культуры павінна клапаціцца не пра тое, каб перанесці гэтую магілу, а клапаціцца пра тое, каб яна захоўвалася там, дзе яна зараз ёсць. Гэтак думае паэт Алег Мінкін нагадаю што ўсе меркаванні якія тут прагучалі запісаў сергей шупа дарэчы сергея а што ты сам думаеш пра перапахаванне богдановича я супраць перавозу магілы максіма богдановича у менск па-першае, не будучы ў душы матэрыялістам, я не веру, што сам гэты акт это нешта такое простае і звычайнае узяць вось так вот выкапаць тое, што засталося ад паэта, дакрануцца да гэтага скласці гэта некуды некуды весці. Я адчуваю, што все роўна чалавек пераходзіць нейкую забароненую мяжу, робячы гэткія ўчынкі. Па-другое, магіла Богдановича не адзіная беларуская магіла ў свеце. І вельмі важна, адчуваць што беларускі свет значна шырэйшы чым толькі межы цяперашняй рэспублікі Беларусь тое што сёння цяжэй дабрацца да ялты каб хаця бы элементарна дагледзець этую магілу гэта просто ускладае на беларусаў нейкія цяжэйшыя абавязкі напрыклад цяпер будучы ў празе беларус адчувае сябе вельмі спакойна во навокал дух тых славутых памёрлых продкаў нашых якія пахаваныя ў тутэйшай зямлі недзе тут ляжыць скарына у празе пахаваныя два прэзідэнты беларускай народнай рэспублікі мне шчыра кажучы ў галаву не прыйдзе што іх таксама можна калі-небудзь узяць запакаваць у нейкія скрыні і завесці ў менск яны зрэшты менскую не належаць мне здаецца хай нашыя магілы застаюцца раскіданыя па ўсім свеце хай мы будзем адчуваць што наша радзіма это цэлы свет толькі што цэнтр гэтага свету беларусь зрэшты у гэтым таксама ёсць элемент нашай экспансіі гэта быў сергей шупа Нарэшце, каб завершыць карціну думак, паслухаем чалавека, які лічыць сябе земляком Масіма Богдановича. Зміцер Бартосік жыў з паэтам на адной вуліцы. У розныя часы вядома. Як для мяне, дык не стасуецца вся гэтая мітусня з вобразам паэта. І вокруг агаляліся головы, і паспешна хрысціліся людзі, сэрца мыла, таміліся грудзі, думкі ціснулі быццам як волава. Мне прыемна ўсведаўляць той факт, што мы жылі з ім на адной вуліцы праз дом ну праўда з розніцай у 80 гадоў. Але тады, што раніцы праходзячы паўздраўляны двухпавярховы асабняк, я не выдзяляў яго сярод астатніх дамоў старажытнай ніжагародскай вуліцы, на якой у пачатку стагоддзя жылі горкі караленка і сям'я богданновішаў. Толькі пазней, калі ўсё часцей буду браць з паліцыі ягоную кнігу, маёй ностальгіі па родным расійскім горадзе ўзнікне беларускі матыў. Успамянем мой дружа ў багатай чужыне, ад беднай далёкай сваёй старане. Але і пазней, наведваючы ніжні, я не спяшаўся на канатную вуліцу, бо зусім не схільны фетышызаваць мясціны, звязаныя з жыццём знакамітых людзей. Нема таго, што раньше было. Адзінае, што мне прыходзіць у галаву для дамоў, адзначаных у шэрагу іншых дамоў, нібы ордэнамі, мемарыяльнымі дошкамі. Там жывуць іншыя людзі, і наўрад ці на той вуліцы хтосьці чуў пра любімага паэта беларусаў. Чаму у нас акамянеласці духоўнай стравою завуць? Іх ужываць не хопіць смеласці. У музеум іх няхай нясуць. Дарэчы, адзін выпадак у маім жыцці, калі музеум для мяне ажыў, быў звязаны таксама з аўтарам гэтых радкоў. Маючы неяк пару вольных гадзінаў да цягніка ў горадзе Ярославлі, даўно мною зведаным, я вырашыў, ад чаму б не пайсці ў госці да Богдановіча. Я чуў, у ягоным Ярославскім доме адкрыўся музей. На маё дзіва першы ж міліцыянт падрабязна растлумачыў, як знайсці патрэбны мне дома але нікога ў тым доме я не застаў. Напэўна, музейная бабулька, што ніяк не чакала сярод белага дня самотнага наведніка з Беларусі, пайшла па сваіх справах. І я вымушаны быў хадзіць вакол дому, зусім аднак не марнуючы хвіліны да цягніка. Чым болей я блукаў пад вокнамі, тым больш у мне ўзмацнялася нейкае містычнае адчуванне, што гэты дом жывы. Вось рэчы гаспадара, які я выгледжваю праз фіранкі зусім не па-музейнаму прыбраны ложак, раскіданыя паперы на рабочым стале. Асабліва на мяне падзейнічаў раскрыты нумар нашай нівы, свежы для таго, хто яго чытаў. Выпаліўшы колькі цыгарэтаў, я пашыбаваў на вакзал і быў пры гэтым невымоўна рады ад такога наведвання музея. Усяляк песцічы ў сябе дзіўнае пачуццё дасады, што не пашанцавала пабачыцца з гаспадаром. А я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы. Там на вулце ни сивер, ни бура, Там одно только мрок, самота. Але як я маркотна, панура, До своего потягнуся куда. Одиная могила, на якую мяне тягнуло все юнацкое життё, Могила Высоцкого. Чего николи не разумел мой батька. Ты что, свояк ягоны, ти табе мало стужак, книг, успаминов. Куміры юнацтва з цягам часу набываюць чалавечыя рысы, ці застаюцца ў юнацтве. Ці пацягне мяне на магілу Масіма Богдановича ў Менску? Не ведаю. Але картинку пераезду ягонай магілы уяўляю досыць выразна. Пад неягонымі сімбалямі яны, чужыя яму, заробяць сябе плюсік і так бы мовіць вырашаць ягонае пытанне назаўсёды. Всё мінулася і боль і гора, все кудись далеко отошло, але строгий надпис «Дисце мори» нагадая, что с тобой было. Идея перезаховывания у родной земли лепших сынов нации не новая. Вернулись на родиму после своей смерти Шаляпин, Купала, Мицкевич. Ле мне не хочется, как сегодня у этой шерок стал Богданович. Я не про брудные руки режиму – Я пра прыгожыя выключэнні з правілаў. Так ён не пакінуў пасля сабе тэстаменту. Ён спакойна і мудра пазіраў на сваю блізкую смерць і скончыў жыццё вершам, які сапраўды вядомы кожнаму беларусу. І мне здаецца, ён павінен заўсёды быць у краіне светлай. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст двадца стагоддзя аўтар праграмы сергей дубавец Не прэтэндуючы на канчатковую выснову скажу, што мне найбліжэй думка, якую выказаў алесь бяляцкі уся справа по-моему у адпаведнасці і для таго каб здзейсніць акт перазахавання богдановича каб наблизіць а не забіць легенду про якую казаў олег мінкін каб зноў адкрыць паэта а не закрыць пытанне для гэтага сама беларусь павінна дасягнуць такога метафізычнага гучання такога усеагульнага нацыянальнага ўздыму такога апатэозу всенароднай любові да роднага слова і родных святыняў словам стаць беларусей богдановича на жаль сёння беларуская дзяржава зусім не імкнецца да гэткага стану і перазахаванне парэшткаў любімага паэта нацыі стане хіба што яшчэ адным антыподзвігам антыбеларускага рэжыму у адрозненне ад смітера бартосіка мне думаецца якраз пра брудныя рукі якімі не робяцца святыя справы. вострая брама